بسم الله الرحمن الرحيم درس السيوم الاستغاثة يلحق بالنداء ثلاثة أبواب الاستغاثة يا الاستغاثة خب الاستغاثة الندبة والترخيم بس ملحق مشواد ببحث منادى سباب ديگر استغاثه والندبة والترخيم صدو ترخیم دو ما هي الاستغاثه استغاثه چه هست 173 كم وجها للمستغاث مستغاث چند وجه دارد 174 ما هو المستغاث له مستغاث له چه حکمی داره ماذا يجري مجرى المستغاث چی چیزی حکم یا مجرای مستغاث رو میگیره 172 الاستغاثة هي نداء شخص لإعانة غيره الان داره استغاثه رو میگه که استغاثه چی هست میگه استغاثه ندای شخصی برای کمک کردن شخصی دیگر استغاثه ندا کردن شخصی برای کمک کردن شخص دیگر نحو یا لزیدین لعمرین یا لزیدین لعمرین اینجا شما زید رو ندا میزنی برای کمک کردن عمر برای کمک کردن چی؟ اینو میگن استغاثه پس استغاثه همون ندا کردن شخصی برای کمک کردن دیگری یا لزید لعمر فائده ان المعین یسمى المستغاث کمک کننده مستغاث نامیده میشه اونی که تو صداش میزنی تا کمک بکنه اونو میگن مستغاث یعنی در این مثال خودمون زیدو میگن مستغاث والمعانو یسمى الاستغاث له و اونی که براش طلب کمک میشه بهش میگن مستغاث له که اینجا امر هست که اینجا چه هست در این مثال امر هست ولا يستعمل للاستغاثة من أحرف النداء إلا ياء وجائز نيست استعمال بشبراء استغاثة استغاثه حرف هاي النداء جوز ياء ولا يجوز حذفها وجائز نيست حذف یا ولا حذف المستغاث وجائز نيست حذف مستغاث وأما المستغاث له فحذفه جائز اما مستغاث له حذفش پس اینجا جمع دو تا اصطلاح و اساسی رو دیگه یاد گرفتیم یکی مستغاف همونی که طلب کمکش میکنی یکی مستغاف له همونی که براش طلب کمک میکنی 173 للمستغاف ثلاثه اوجه میگه مستغاف سه وجه داره مستغاف اونی که تو صداش میزنی چند تا وجه داره سه تا وجه ان یجر لفظا من مفتوحه حالت اولش اینه که با لام فتحداری مجرور بشه لفظن لفظن یعنی لفظش با لام فتحداری چی بشه؟ مانند یا لزیدن که اینجا زیدن که مستقاف ما هست لفظا مجرور هست چون لام روش اومده چون چی روش اومده؟ این یک حالتش دو ان یختم به الف حالت دومش اینه که با الف خاتمه داده بشه با چی خاتمه داده بشه؟ مانند یا قوما للمظلومی که اینجا قوما آخرش الفه سه ان یبقا على حاله جاریا مجرى المنادا حالت سومش اینه که بر حالت خودش باقی بماند مثل منادا مثل چی؟ مانند یا قوم للغريق يا قوم بله قوم منادای نکره مقصوده هست و مثل نکره مقصوده هست و مبنی بر چه هست؟ زمه فوائد إذا اطف على المستغاث ولم تتكرر يا تکسر اللام الداخلة على المعطوف مانند یا للکهولی و للشبانی للضیفی ببین در تبصرها نقطه قشنگی گفته میگه زمانی که عطف داده میشه بر مستغاث بر چی؟ یعنی شما اونی رو که صدا میزنید یه چیزی دیگه رو بر اون چکار کنی؟ عطف کنی یعنی تو هم از زید کمک بطلبی هم از امر امر رو بهش چیکار کنی عطف کنی میگه زمانی که تو خاصی یه چیزی رو بر مستقات عطف کنی و خود یا تکرار نشده باشه اینجا لامی که بر اون معطوف وارد میشه کسر میگیره چی میگیره در حالی که خود لام مستقاد فتحه داره لام خود مستقاسی داره ما خوندیم دیگه یا لزیدن یا بله اما اگر ما عطف دادیم یا لزیدن و مثلا و بکرن و لبکرن یا لزیدن و لبکرن لعمرن پس در فایده میگه زمانی که عطف داده شد بر مستغاس زمانی که عطف داده شد بر چی؟ و یا هم تکرار نشد و یا استغاثه هم تکرار نشد اینجا لامی که بر معطوف میاد کسره میگیره مانند یا لل کهولی ولی شبانی داره از بزرگسالان و جوانان طلب کمک میکنه لضعیف برای شخص ضعیف برای شخص کی ضعیف ولی میبینیم که لام کهول فتحه داره و لام شبان چه داره چون معطوف هست و یا تکرار نشده و اذا کررت فالفتح واجب اما اگر یا تکرار شد باید لام اون معطوف چکار کنیم فتحه بدیم واجبه من یا للکهولی و یا يا یا للکهولی و یا للشبانی للضعیفی دو إن المستغاث المجرور لفظا باللام مفتوحة يبقى منسوب المحل كالمنادى ولذلك إذا نعت جاز في نعته الجر تبعا للفظ والنسب تبعا للمحل نه این جمله این اشتباه این مفتوحه رو حرکتش اشتباه دادم میگه ان المستغاثه المجرور لفظا بلام مفتوحه يبقى منسوب المحل كالمنادى میگه مستغاسی که لفظا مجرور هست با لام فتح دار مستغاسی که لفظا مجرور هست با لام فتح دار محلش منصوبه محلش چیه؟ چون منادا جز منصوبات دیگه محلش چیه؟ به این جهت زمانی که براش نعت آورده بشه نعت اعراب تابع داره دیگه میگه ما میتونیم مجرورش کنیم اعراب لفظ و بدیم و میتونیم منصوبش کنیم و اعراب محل بش بدیم مانند یا لزیدن الشجاعه میتونیم بگیم یعنی اعراب محل بش بدیم و میتونیم بگیم یا لزیدن الشجاعی یعنی اعراب لفظ زیدو میتونیم هم به شجاع بدیم که نعت هست للمنکوبی زید شجاع به داد منکوب نکبت دیده برس سه لا یجر المستغاث به اللام ولا يرخم میگه مستغاث بدون لام مجرور نمی شود ترخیم هم نمی شود چهار حکم المستغاث له ان يجر بلام مکسورتین نحو یا لذو المروت للبؤساء ما لم يكن مزمرا فتفتح الا مع المتكلم يا لزيد لك ولا عمرن لی اینجا هم مسئله خوبی رو بیان کرده گفته که حکم مستغاصله اینه که با لام کسرداری مجرور شود مستغاصله رو داره توضیح میده میگه مستغاث له با لام کسره دار چی بشه مجرور بشه مانند یا لذو المروه ای مردان انسانهای انسان های خوب برای باعثین فقرا برسید خب اینجا للبعصا بعصا که مستغاث له ما هست میگه با لام کسره دار مجرور میشه درست لام کسر دار چکارش میکنه؟ مجرور میکنه مالم یکن مادامی که نباشد مستقاصله ما مزمرن زمیر یعنی اگر مستقاصله زمیر بود لام ما فتح داره لام ما چی داره؟ الا ما یا المتکلم مگر اینکه اون زمیر یا متکلم باشه اگر زمیر یا متکلم بود باز هم لامش کسره میگیره باز هم لامش چی میگیره؟ پس لام مستقاصله کسره داره مگر اینکه زمیر باشه ولی اون زمیر یای متکلم نباشه چون اگر زمیر یای متکلم بود باز هم مثل اسمهای ظاهر لام ما کسری میگیره مانند یا لزیدین لکه که اینجا کاف که مستقاس له ما هست با لام فتح دار مجرور شده روش لام فتح دار اومده چرا میگیم چون زمیر است و زمیر یا متکلم هم نیست چون اگر متکلم باشه باز هم کسره میگیره مانند یا لامرن لی که اینجا لی باز هم میبینیم که لی چه گرفت؟ کسره گرفت چون یا متکلم است و یجوز جر المستغاث له بمن اذا كانت الاستغافه عليه لا له نحو یا للابطال من العطات المفسدين اینجا مسئله دیگه ای که مطرح میکنه میگه این از جایز است مجرور شدن مستغاث له به وسیله من جایز است مجرور شدن مستغاس لهو به وسیله چی؟ من زمانی که استغاسه بر علیهش باشد نه به نفش زمانی که استغاسه بر علیهش باشد نه به نفش ماننده یا للابطال من العطات المفسدین شما اینجا استغاثه کردیم ولی بر علیه سرکشان مفسد گفتی ای پهلوانان ای قهرمانان برسید علیه سرکشان مفسد ها داره طلب کمک میکنه از ابطال از قهرمانان بر علیه کی سرکشان اینجا استغاثه بر شونه لذا به جای لام از من استفاده شده از چی استفاده شده من دیگه اینجا نگفته یا للابطالی للعتاتی المفسدین گفته یا للابطالی من من العتاة المفسدين فوائد كل من المستغاث والمستغاث له مخفوض بلام جارة مفتوحة في المستغاث لوقوعها بعد حرف الندى موقع الزمير الذي تفتح لام الجر معه في نحو لك وله ومكسورة في المستغاث له على أصلها بله در فواید گفته هر یکی از مستغاس و مستغاس له مخفوظ هست یعنی مجرور هست به وسیله لام جاره مفتوحه به وسیله چی؟ بس كل من المستغاث والمستغاث له مخفوض بلام مجرورة مفتوحة بلام جارة مفتوحة في المستغاث لوقوعها بعد حرف النداء موقع الزمير الذي تفتح لام الجر معه نحو لك وله بله اینجا خب اینجا میخواد در این شماره بگه بگه که مستغاس و مستغاس له هر دوتا مجرورند مستغاس و مستغاس له هر دوتا چند؟ مجرورند لام مستغاس میگه مفتوحه اینشو میخواد توضیح بده که چرا مفتوحه میگه لوقوعها بعد حرف ندا موقع الضمیر الذي تفتح لام الجر معه میگه به خاطر این که مستغاث بعد از حرف ندا اومده و در واقع سر جای زمیر هست سر جای چه هست؟ زمیر هست یعنی در واقع منادا سر جای چه هست؟ زمیر هست و لام هم و لام جر هم همراه با زمیر میشه چه داره؟ فتحه داره مانند لکه و لهو مانند لکه میبینیم که اینجا زمیر ما روی چی اومده چی لام ما روی چی اومده زمیر اومده و فتح داره پس اینجا علت فتح گرفتن لام جاری که روی مستقاس میاد و توضیح داد اما لام مستقاس لهو میگه کسره داره ها و مکسورتن فی المستغاث له علا اصلها میگه و کسره داره این لام در مستغاث له به خاطر اصلش چون این لام در اصل کسر داره چون این لام در اصل چیه فقط زمانی که روی زمیر بیاد فتح میگیره روی چی بیاد بله دو ان لام الاستغاثه تتعلق بفعل النداء المحذوف والتقدير في قولك في قولك يا لزيد الكريم يا الكريمه للمسكين ادعو زيدا الكريم لاعانه المسكين بله میگه خب این حرف لام موقعی که حرف جاره هست حرف جاره تعلق به چیزی داره دیگه میگه این لام استغاثه ما با چه چیزی تعلق میگیره میگه متعلق به فعل ندای محذوف هست قبلا در بحث منادا گفت مثلا موقعی که ما میگیم یا زید یعنی ادعو زید در واقع این یا جانشین فعله جانشین چیه باله این داره این نقطه رو میگه میگه اینجا جار و مجرور ما این لام استغاثه ما متعلق به چه هست میگه متعلق به فعل ندای محذوف هست که چونین تقدیرش چنین هست یا لزیدن الکریمه یا الکریمی للمسکین در واقع اینجا یا چونین هست ادعو زیدن من زید رو چیکار میکنن بله پس این متعلق به ادعو هست متعلق به چه هست؟ ادعو هست و بعضهم یعلقها به حرف ندائی القائم مقام ادعو برخی از نحوی ها دیگه گفتن نه این تعلق به خود حرف ندا داره چون حرف ندا قائم مقام ادعو هست قائم مقام چه هست؟ ومنهم من يعلق لام المستغاث له بحال حال محذوفه فيكون التقدير برخی از نحوی ها گفتن لام مستغاث له متعلق به حال هست حال که حذف هست حالی که چه هست حذف هست تقدیرش چنین هست یا لزیدن مدعوا للمسکین که اینجا موقعی ما میگیم یا لزیدن للمسکین تقدیر جمله چنین هست یا لزیدن مدعوا ای زید در حالی که صدا زده شده است برای مسکین که اینجا این لا للمسکین جار و مجرور رو متعلق به چی میدونن مدعوان که حاله مدعوان که چیه بله 175 کل ما تعجب من ذاته أو من صفته یجری مجرى المستغاث في كل أحواله فتقول يا للبحر يا للسمك إذا تعجبت من وجودهما أو كثرتهما وتقول يا للداهية الدهياء إذا تعجبت من شدتها وجسامتها وتدخل اللام المفتوحة إلى المنادى المحدد يا لزيد لأقتلنك بله إنجا نقطه قشنگ دیگه ای که اینجا بیان میکنه بله پس کل ما تعجب من ذاته او من صفتی یجری مجرى المستغاف في كل احواله میگه هر آنچه که از ذات اون تعجب کرده بشه یا از صفت اون میگه جاری مجرای مستغاف میشه در تمام حالاتش مثل مستغاث میشه مثل چی میشه اون حالتایی که مال مستغاث بیان شد اون از لامش بگیر تا اعرابش این مسائل میگه اگر تو از یه چیزی یا از ذاتش یا از صفتش تعجب کردی در عربی میخواستی اون تعجب تو از اون چیز بیان کنی به اینهی مثل چی میشه مستقاس میشه مانند این که مثلا تو از دریا یا از ماهی تعجب میکنی میاد چی میگی میگی یا للبحر یا للبحر یا للسمک وای چه ماهی های مثلا زیادی ماهی ها یا للاسد مثلا از شیر میخوای تعجب کنی خب میگه اذا تعجبت فتقول یا للبحر و یا للسمك اذا تعجبت من وجودهما او کثرتهما میگه زمانی که تو از وجود دریا و ماهی تعجب کردی یا از زیادی اونها تعجب کردی این چنین میگی در عربی یا للبحر یا للبحر مثلا از باد تعجب میکنی میگی یا لریح یا بله و تقول یا لداهیت الدهیا وای از مصیبت بسیار شدید اذا تعجبت من شدتها و جسامتها یک زمانی که از شدت اون مصیبت و از بزرگ بودن اون تعجب کردی و تدخل اللام المفتوحة على المنادى المهدد میگه و وارد میشه لام فتحدار بر منادایی که تهدید شده بر منادایی که چه شده محدد اسم مفعول یعنی تهدید شده مانند یا لزیدن نک. تو داری زید و صدا میزنی منادا هست ولی منادا یک تهدید شده چه شده تهدید به مرگ تهدید به چی یا لزیدن لاقتولنک فواید اذا وقع بعد حرف پس اینجا هم روی منادای محدد هم لام میاد لام فتح دار فواد اذا وقع بعد حرف الندا ما لا ينادى حقيقة انه يا للأجب يجوز ان يكون مستغاثا والمستغاث له محذوفا فتحذف فتفتح اللام ويجوز العكس فتكسر در این فایده مسئله میگه میگه زمانی که واقع شد بعد از حرف ندا چیزی که در حقیقت مورد ندا قرار نمیگیره چیزی که حقیقتا آره مثلا یا للعجب و خب تو اینجا عجب و داری ندا میزنی عجب حقیقتا مورد ندا قرار نمیگیره میگه در همچنین حالتی جایز است که ان یکون مستغافن جایز است که این چی باشه مستغاث باشه این چی باشه مستغاث له کجا باشه و له محذوفان و مستغاث له هم حذف شده باشه مستغاث له چی شده باشه فتفتح اللام در این حالت لام فتح میگیره مانند یا للعجب یا للعجب که اینجا این مستغاث هست مستغاث له هم حذف هست و در نتیجه لام چه گرفته فتحه و یجوز العکس فتکسر و جایز است برعکسش یعنی مستغاث ما حذف شده باشه و مستغاث لهو ما باقی مانده باشه اینش هم جایزه میگه عکسش هم که جایزه که در این حالت دیگه کسرش میدیم چرا چون لام مستغاث لهو کسره داره در این حالت اینجوری میگیم یا للعجب یا للعجب دو یجوزن تو تعاقب الف المتعجب منه نحو یا طرب وقد یجرد منها و من اللام فیقالو یا طربه بله است که بعد از متعجب منه الف آورده بشه بعد از متعجب منه چی آورده بشه؟ مانند یا طربا یا طربا و قد یجرد منهم منها گاهی موقع هم خالی از الف است و من اللام و خالی از لام هم هست یعنی مثلا ما نه لام بش میدیم نه الف یعنی نه یا لطرب و یا میگیم یا طربه نه لام بش میدیم و, و نه در آخرش میدیم الف پس اینا همش حالتا روش جائز هست